Juan Romel, Alemán, que viva el rap. ra Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, rape, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, Dale para abajo, alocate. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alocate. Ella rompe los esquemas, sin discusión el tema. No somos ni Lenny Kelly, pero es un dilema. Rafa, no se cansa, es el problema. Pero esperen, ese no es el tema. Yo soy su alienígena, na, na. Está quemada, ella baila hasta tra, tra. Está fuerte como machuca. Le encanta cuando el rasta la machuca. Y ra, ra, ra, ra, ra. Vaquito, paquito, soltate, moa, Dale para abajo, alocate. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, yeah. paquito, vaquito, soltate, mua, Dale para abajo, alocate. Lo baila así, suave a su manera caliente como Fridera. No ha nacido quien le saque carrera. Gana toda la apuesta. A la pregunta es la respuesta. Si tienen precios, tú quieres, dime cuánto cuestan. Va ganando en toda la encuesta Referente como Crespo en el área. No tiene golpe, no es sicaria. Mezclada como la masticaria. Que viva el rap, esa es la nueva vaina. Paquito, paquito, soltate, moi. Dale para abajo, alocate. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, yeah. yeah. Paquito, paquito, soltate, moi. Dale para abajo, alocate. Romel, el Romelito quien produce. Malang, este KBP, que viva el rap. Eh. José Martínez, ya fue Estrada, Mena. Broja Music, Alien Inc., Electric, Yo David Flores, and Mitchell Williams. Paquito, paquito, suéltate, dale para abajo,